Kimsa kah capítulo. Tukupay Runakunaja runakunaha Mainam kanankumanta. Yachanaikim tukupay Sasayanya kunam kananmanta. Runakunam kanhaku kikillanpaq munaqkuna. Qullqilla Hatun Hatun palaba alabakuqkuna. Dios insultaqkuna. con mana kasukuqkuna. Mana y purikuqkuna, mana coscuna mana con runakunapa contrampi rimaqkuna, mana controlakuqkuna, mana en allin kaqkunapa en traición runamasin traicionaqkuna, lukuyna ruraqkuna, hatun en Dios hipaman kikinkupa y DIOS Diosta con jaco. Asuanja songonkuanja manam creen jacucho. Chayna runakunamanja amaya hukllawakuicho. Chayna runakunaja wasin purispam, INGAÑANKO huchasapa warmikunata. Chay warmikunaja tukuyrikchaj, munapayaykunapa intusjanmi kachkanko. Musuq yachachikuykunata yachayta munaspapas, chay warmikunaja manam entendinkuchu chijap kunataja. janeswan jamreswanpas. Tukuykunampaq Pablopa kunasqanmanta. Hanmi ichaqa yacharunki yachachikuyniyta. Imaynam kawsasqayta, ima jaita, pimanmi kas jaita, upayaya nyakaris jaita. Perseguis jakas jaita, inaspa nyakaris jaita. Yachankitagmi Antioquia yachtapi, ikunyo y inaspa listra tapas. runakunapa hatikachasqan kaspay ñakaris haytapas. Aswanqa señormi tukuy chaykunamanta cuarja Ari, Cristo Jesuspa agradompaj kawsakuy y Cristorayku ñakarichisqam kanja. Mana allin runakunawan ingañaq runakuna michaqa, aswan mana con chayanqaku. Pantachispankun paykunapas pantachisqa kanjaco. jajaina sayaspa yachasqaykikunata umaykiman churay. Qamqariki yachankim pikunam yachachisusqaykitaqa. Qamqa warma tarahmi Bibliapi yachachikuykunataqa yacharqanki. Kay yachasqaykikunam Cristo Jesusman iñispa salvakunaykipaq servizunki. Bibliapi llapallan qillqasqa kaqkunaqa Diospa espiritumpa jusqanmi. Allinmi yachachiwananchikpaq. Faltanchikuna hawachiwananchikpaq, pantaypi puriptinchikpas allinñanman kutirichinanchikpaq, hinaspa imaynam kausaku kawsakuy yachachiwananchikpaq. Chaynapi Dios parunankunaqa yachayniyuq kaspa tukuy allinkunata rurananchikpaq.